Дивлячись на безтурботну усмішку Кетрін, видихаю. Ні, подруго, занадто пізно. На тобі дорогий костюм та прикраси, сумочка ласи ласий шматочок злодюжок. Нехай проведе, напиши, коли доберешся. Ще раз обійнявшись, ми прощаємося. Повертаюся до столу, щоб прибрати посуд. Через кілька хвилин невідоме відчуття змушує підійти до вікна, аби поглянути вниз. Біля узбіччя Алекс і Кетті. Судячи із жестів руками, ще спілкуються. Під'їжджає жовтий автомобіль. Санді відкриває їй двері, вона киває та сідає в салон. П'ять секунд і таксі від'їжджає, а Олександр повертається в будинок. Радий, що ти знайшла нових друзів, з порога каже він, скидуючи взуття, з незвичною для нього недбалістю. Я запросив Кеті до нас на вечерю в п'ятницю. Навіщо? здивовано питає, розглядаючи зовнішній вигляд чоловіка. Щоб тобі не було нудно, мені сподобалося бачити тебе такою колишньою. Забула сказати, я відмовляюся від відновлювального стаціонару. Почуваюся чудово. Добре, це твоє право, спокійно промовляє Алекс. Я теж забув сказати, що завтра ми їдемо до детектива. Знайшли одного з викрадачів. Доброї ночі, Ніко. Мені ще потрібно працювати. Олександр вимикає лампу, розкойовджує волосся, розгортає макети та більше навіть не дивиться на мене. Серце шалено тріпотить у грудях. Як тепер заснути, почувши такі новини? Адже затриманим може виявитися Ерік. Глава 21. Детектив. Ноги стають важкими, і з кожним кроком усе складніше наближатися до кабінету детектива. Олександр спокійно йде попереду, тримаючись віддалено від мене, але, зупинившись перед дверима, він несподівано обертається та бере за руку. Усе гаразд? тихо запитує. Так, а повинно бути інакше. Алекс дивиться з-під лоба, сердито насупивши брови. Нічого не відповідає. Різким рухом тягне ручку замка вниз. Спиною до виходу на дерев'яному стільці сидить чоловік. За його плечима капюшон чорної куртки. Я на мить гублюся, мимоволі міцно стискаючи пальці Алекса. Доброго ранку, містер Рос, місіс Рос. За столу одразу стає детектив у синій сорочці без кроватки. Його гості вуса здригаються від люб'язної усмішки. Поправивши сиві пасма колись кучерявого волосся, він прямує до нас, аби потиснути руку. Не можу відвести погляд від людини, що сидить на стільці, дихання завмирає. Ось італійські колеги затримали в аеропорту під час спроби вилетіти до штатів. Місіс Рос, він вам знайомий? Нервово облизнувши губи і струснувши головою, видихаю та обходжу навколо стільця, щоб подивитися на злочинця. Ні, я його не знаю. Пульс зачаївся десь у животі, коли побачила молодого хлопця з темним коротким волоссям, карими очима, блідим обличчям зі щетиною і тонкими губами. Повертаюся до дверей, ставши за спиною Олександра. Ви впевнені? Так, я бачила лише двох жінку та хлопця з маскараду. Третього пам'ятаю лише по голосу і запаху схрещую пальці між собою, намагаючись приховати хвилювання. Ви дізналися, хто замовник? суворо говорить Алекс, відволікаючи увагу детектива від мене. Я вам надав список людей, з якими працюю та ворогую. Ви опитали їх? Є якісь новини? Конвою, виводьте. крикнув детектив, змусивши мене здригнутися. Двоє поліціянтів, грубо підхопивши затриманого під лікті, виводять його з кабінету. Він мовчить, але скоро заговорить. Містер Рос, триває слідство. Ваша дружина надала занадто мало інформації. Мало? Ви жартуєте? Без запрошення, сідаючи в крісло, посміхається Санді. Вона описала злочинців, модель катера, імена, чого вам бракує. Решта ваша робота. Закинувши ногу на ногу, Алекс має вигляд впевнений та зухвалий. Його підняти підборіддя, немов говорить хто тут господар? Детектив поправляє вуса, також сідаючи за стіл. Кидає на мене невдоволений погляд і раптом запитує Чи можете почекати в коридорі? Виходжу за двері і, склавши руки на грудях, спостерігаю за ними крізь скляні стіни. Вони розмовляють хвилин п'ять. Вираз обличчя Олександра роздратований. Він, не потиснувши руки, встає і прямує до виходу. Детектив іде за ним, пропонуючи взяти якісь папери. «Іди до машини, я дожену тихо каже Санді, стискаючи документи та йдучи слідом за іншим поліціантом. До мене підходить детектив із нахабною посмішкою і поглядом примружених хитрих очей. Місіс Рос, занадто близько роблю крок назад. Я знаю про вас та Максвелла, і знаю, що ви покриваєте свого коханця. Скажіть, де він? Це у ваших інтересах та, звичайно, інтересах вашого чоловіка. Прізвище, детективе. Що? здивовано округлює очі. Ваше прізвище Тернер, знову посміхаючись, каже чоловік, самовдоволено засовуючи руки в кишені джинсів. Детективи Тернера, по-перше, я не знаю, де містер Максвелл. По-друге, ця людина злочинець і шахрай. І що буде по третє? Нахабно сміючись, він впивається пальцями в мій лікоть, грубо відводячи далі від столів, де сидять поліціянти та співробітники відділення. По третє, ще раз заговорити так зі мною то вже завтра ваш значок буде припадати пилом на складі. Тихо харчу, намагаючись розтиснути його хватку. Ви навіть не уявляєте, на що здатні гроші, великі гроші. На мить чоловік марніє, довго вдивляючись в мої очі, ніби перевіряючи на міцність почуті слова. Але розгублено відпускає руку, поправляє вуса, з тривогою озираючись на всі біч. Якщо що небудь згадаєте, повідомте, місіс Рос надто голосно вимовляє Тернер, швидко повертаючись у кабінет. Повернувши голову, бачу, що наближається Олександр. Тепер розумію, чому детектив так поспішав, мерзотник. Що таке, Ніко? Чому ти ще тут? Відповідала на запитання. Яке питання? дратується Алекс, повертаючись до дверей детектива. Той, побачивши це, знову розпливається в награній посмішці, киваючи головою на знак прощання. Підемо, нічого серйозного. Глибоко вдихнувши, Санді погоджується, одночасно набираючи когось телефоном. Я обертаюся, зустрічаючись із тернером поглядами. Усім виглядом хотілося показати йому, що мої слова мають силу. Насупившись, він довго дивиться на мене, але потім відвертається, попишачись у паперах на столі. Так тобі. Поснідаємо разом? запитує Алекс, коли сідаємо в автомобіль. Добре. Заводячи двигун, він уважно дивиться на мене і легенько всміхається. Проїхавши кілька кварталів, зупиняємось біля невеликого ресторану в спокійному місті вулиці. Людей в залі небагато, тихо грає спокійна музика. На білосніжних скатертинах мерехтять маленькі свічки, які плавають у скляних чашах з водою та пелюстками квітів. Алекс бере глечик з водою, наповнює склянку і випиває одним махом. Зробивши замовлення, розтібає верхні гудзики сорочки. Поглядаю на годинник, обертаються у вікно. Тебе щось непокоїть чи поспішаєш? Поправляю комір піджака, намагаючись не дивитися чоловікові в очі. Так, у мене через годину ділова зустріч. Проблеми? Ні, розгляд пропозиції партнерства. Чому тебе це почало цікавити? Його погляд раптово впивається, змушуючи нервово ковтнути, перш ніж знайти відповідь. Здається, мене завжди цікавила твоя робота. Саме так. Лише здається. Байдуже відповідає Алекс, випиваючи другу склянку води. Тобі варто менше вживати алкоголю, маєш розбити вигляд. Це ти мене розбила. Раптом гарчить він, трохи нахиляючись тілом до столу. Ти стільки не пив ніколи. Вдаю, що не почула, стримуючи зрадницьке печіння сліз в очах. Але він лише посміхається і береться за сніданок. Час перебування в ресторані ми проводимо мовчки, почуття сорому та провини я не можу всидіти на стільці, хочеться встати та піти геть. Коли наші погляди зустрічаються, моє обличчя стає гарячим, ніби від його карих очей, я кожного разу занурююся в казан з киплячою водою. Я більше так не можу. Кидаю виделку на стіл. Що? Він знову дивиться на годинник. Я тобі не зраджувала. Олександр вирівнює спину, спокійно відкладає прилади, повільно витирає губи серветкою, ніби навмисно затягуючи часовий пояс на моїй шиї. Несподівано підводиться за столу, дістає з гаманця кілька купюр, надбало кидає їх біля тарілки. Ми не будемо зараз про це говорити. Доїдеш додому на таксі, на вечерю не чекай. Алекс виходить на вулицю, швидко встаю та біжу слідом за ним. Нас біля машини, вхопивши під руку. Стій, чому не зараз? Поговорімо. Я не можу більше мучити себе почуттям провини за те, чого не робила. Не кричи, крізь зуби просить він. Я буду робити те, що хочу. Не закривай мені рота. Скільки можна підкорятися тобі? Історично смикаю його з рукав піджака, не звертаючи уваги на перехожих і погляди з вікон ресторану. Алекс схоплює мене за зап'ястя, трохи смикає, посміхається куточком губ, дратуючи. Можеш не слухатися, твоє право. Відпускає, відкриваючи двері машини. Що? Тепер у мене на все є право? Олександре, Припини бути бездушним егоїстом. Я хочу жити, як раніше. Як раніше ніколи не буде. Стиснувши вилиці і не глянувши в мій бік, каже він голосом, сповненим гіркотою, злістю та розчаруванням. Чорний автомобіль швидко їде геть, залишивши мене стояти біля узбіччя. Закриваю обличчя руками. Чому він так чинить зі мною? То ніжний ласкавий, каже, що кохає. Тось так кидає посеред міста, не бажаючи говорити. Як зрозуміти, коли він справжній, у п'яному марині або холодній самотності? Глава 22. Спроба. Пройшовши кілька вулиць пішки, намагаюся вгамувати внутрішній біль. Я стільки років витратила, щоб відповідати його статусу. У нас немає дітей, немає спільного сімейного дозвілля, тільки проєкти, гроші, зустрічі. Так, я зробила помилку, Піддалася сплеску адреналіну і авантюризму. Потрібно поговорити з ким-небудь. Набираю Кетрін. Здравствуй, Ніко. Я зараз дуже зайнята. У тебе щось термінове? Услухав слухавці чути сторонні голоси, вона говорить пошепки. Ти на роботі? Так, звільнюся не скоро, у батька важливі переговори. Я зателефоную тобі. Гудки. Засмутившись, гортаю список контактів, стримуючи бажання заплакати. У мене навіть зателефонувати нікому, лише липові знайомі. Дійшовши до імені Лоліти, розмірковую дві секунди та вимикаю телефон. Ні, з її боку будуть лише засудження. Як можна зруйнувати те, що створювалося руками? Не можна піддаватися спокусі, що навіяна нудьгою, та ще безліч таких не можна. Повернувшись додому, намагаюсь додзвонитись до Олександра, але номер вимкнений. Переглядаю останні проєкти, які він залишив на робочому столі. Будівля колишньої фабрики під капітальний ремонт, старенький будиночок у Брукліні та готові макети його ремонту, вікторіанський стиль та подальша вартість в 1 мільйон 900 тисяч. Ого. Невже Алекс упевнений, що зможе продати за таку ціну будинок на шість спалень, який з усіма податками та комунікаціями буде тягнути з бюджету по 10 тисяч на місяць? Раптом вже є покупець. За провальні об'єкти він не береться. Поглянувши ще три проєкти, розумію, що роботи вистачає. Як йому вдається поєднувати проблеми зі мною та стежити за бізнесом? Не знайшовши чим зайнятися, сідаю за комп'ютер, приглядаючи сайти оренди житла в Каліфорнії. Вирішивши, що найкращим місцем будуть пляжі Санта Моніки, занотовую в блокнот адреси магазинів зі спорядженням. Містечко знаходиться всього за 50 хвилин їзди від Лос-Анджелеса. Можна влаштувати незабутню подорож, яка допоможе позбутися спогадів та розчарування через недосконалі плани на життя. А можливо, і щось виправити в сьогоденні. Захопившись фотографіями та відео про серфінг, не помічаю, що сонце схилилося до обрію, віддаючи останні помаранчеві промені дзеркальним вікнам. Вони ловлять світло, розсіюючи його на сусідні будинки. В очах стає темно від яскравих відблисків. Глянувши на годинник, приймаю душ, одягаю білу сукню з тонким чорним ремінцем на талії, туфлі на шпильці, роблю недбалий пучок на маківці та завершу образ темними окулярами. Глибокий вдих, знову набираю Олександра. Відповіді немає. Сівши в таксі, їду до будівлі головного офісу. Якщо в нього важливі переговори, то напевно саме тут. Добрий вечір, місіс Рос. Охоронець відчиняє переді мною двері. Звичайно, я помітила його зацікавлений погляд. Окуляри надіти не дарма. Місіс Рос, здивовано вигукує дівчина-адміністратор, піднімаючись зі стільця. Вітаюся і без зупинки йду до ліфта, але чую її голос за спиною. Містера Роса немає в офісі. Повертаюся назад, кладу сумочку на чорну стійку, знімаю окуляри, пильно дивлячись дівчині в очі. Він з партнерами сьогодні укладав угоди про співпрацю. Та по успішному завершенню всі делегації відправлялися в ресторан для. Я зрозуміла, який ресторан? На жаль, не знаю. Лише чула з уривків розмов, що там чудовий шеф француз. На 55-й стрит? Так, точно. Вона збентежено стискає руки біля грудей. Мій колега бронював столи. Дякую. Не дослухавши до кінця, швидко виходжу з офісу, прямуючи до готелю, в якому розташований ресторан. Я в ньому не була але часто чула схвальні відгуки про кухню від Алекса. Добре, що знаходиться він близько. Проїжджаю на таксі, опинившись через п'ять хвилин на місці. Мене зустрічають темні стіни кольору шоколаду, золотисті дзеркальні полиці з безліччю пляшок дорогого алкоголю. Над широкою аркою на тоненьких ланцюжках підвішені сріблясті кульки різних розмірів. У них відбивається блиск золотих деталей інтер'єру і м'яке жовте світло. Зручні широкі бежеві крісла навколо напівкруглих столів, рожеве підсвічування тонких світильників, а ще чудовий аромат, який переносить тебе в царство розкоші і задоволення. Несподівано ідеєю стала думка запропонувати Алексу влаштувати спільну відпустку та разом полетіти в Каліфорнію, щоб тільки ми вдвох спробувати почати все заново. З моїм минулим покінчено, я більше ніколи не зустріну Максвелла. У мене є всього три місяці, щоб налагодити все аби остаточно відмовитися, тому я тут. У самому кутку залу компанія з восьми осіб голосно сміється, брязкаючи келихами. Серед чоловіків та жінок знаходжу спину Олександра. Його якась дама легенько погладжує по плечу. Сміливо йду до них. Помічник, помітивши мене, невпевнено киває Санді. Він обертається. Підходжу ближче і. Кетрін. Її очі сяють від вогнів навколо. Вона повільно прибирає руку з плеча мого чоловіка, розпливаючись у задоволеній усмішці. Вероніко, натхнено говорить, розглядаючи мене з ніг до голови. Що ти тут робиш? Міцно стискаю окуляри ще трохи, й оправа розсиплеться в долоні. Це ти що тут робиш? До чоловіка прийшла. Крізь зуби відповідаю, не звертаючи уваги на пильні погляди та паузу, яка утворилася за столом. Чому ти не сказала, що у тебе справи з Алексом? Ніку, відійдемо. Раптом стає Олександр, поправляючи піджак. Не встигаю почути відповідь Кеті, бо він відводить мене до виходу, вибачившись перед колегами. І ти теж вирішив не говорити, що у тебе з нею справи? Гнівно дивлюся в його карі очі, повні байдужості. Чого прийшла? Кладе руки в кишені штанів. Щосили стримую емоції, щоб не почати сварку. Поїхали разом до Каліфорнії. Відпочинемо в Сан Моніці. Я вже знайшла гарне житло неподалік від океану. Навіщо? Обертається, махає рукою партнерам. Кетрін сидить до нас спиною, спілкується з чоловіком, схожим на неї. Хочу спробувати все налагодити. Торкаюся його ліктя, але він лише супроводжує мою долоню поглядом. Хочеш? вигинає брови, посміхаючись. Так, спробуємо почати все заново. Хочеш, отже? Окей, окей. Бобонить Алекс, прикриваючи кулаком губи і стримуючи сміх. Чергове твоє бажання? Вирівнюю спину та роблю від нього півкроку назад. Ні. Я знаю цей його тон. І не дозволю знову зі мною так говорити. Санді, будь ласка. Він припиняє посміхатися, наскрізь пронизуючи поглядом. Я хочу. Я втомився від твоїх хочу, тихо шепить Алекс, підходячи. Втомився виконувати твої бажання, ніби джин. Ти хоч раз запитала, чого я хочу. Її? вказую на Кетрін. Ах, дурненька, роздратовано кривиться. У нас укладання договору з фірмою її батька. Це не завадило тобі приховати від мене, що у вас зустріч та веселі посиденьки, схрещую руки на грудях. Ніко, це частина роботи, не більше. Звичайно, обіймати тебе назначено в контракті, в графі обов'язки. Досить гарчить Алекс, відштовхуючи кулі, що висять позаду нас, і виводячи мене до дверей. Припини влаштовувати цирк, їдь додому і роби, що хочеш. Тоді я лечу в Каліфорнію сама, скрикую, вириваючись з його рук. Сьогодні ж. Гордо піднявши підборіддя, довго дивлюся на нього, намагаючись зрозуміти, чи має він хоч якісь почуття. Зараз. Алекс знову ховає кулаки в кишенях штанів. В льві вилиці, впевнений погляд, ідеальні риси обличчя та широкі плечі. Роблю крок, міцно притискаючи долоні до його щік, та гаряче впиваюся в прохолодні губи зі смаком полуничного шампанського. У підсвідомості починає тліти очікування взаємних обіймів та ласкавої відповіді, але відсторонююсь, поправляючи краєчком пальця помаду. Не відводжу погляду від нього. Алекс лише зараз витягує руки, дістає хустку, витирає губи. Я стараюся для нас. Та мені плювати, шепоче Олександр, випалюючи в мені огиду до самої себе за приниження. Ось так тобі, Вероніку Рос. Отримай бумеранг назад. Розвертаюся та швидко відчиняю двері, втікаючи від болю. Алекс наздоганяє мене, міцно хапає під руку. Ні, кості, я. ледь переводить подих. Вільний. Підіймаю брову, як він. Алекс відпускає мою руку, важко дихає, мовчить. Не озираючись, ловлю таксі та їду геть. До квартири я доїхала з окаменілим виразом обличчя, і коли замок за мною клацнув, дозволила собі розридатися прямо на порозі. Образа змішалася з ненавістю. Біжу в кімнату, дістаю валізу і закидую в неї частину своїх речей. Через інтернет-банкінг замовляю квиток на літак, перевіряю залишок грошей на рахунку. Вісім тисяч доларів. Цілком достатньо, якщо платити житло на місяць вперед, так і вийде дешевше. Дзвонить телефон. Олександр, не приймаю виклик. З мене досить. Слідом за його дзвінком висвічується номер Кетрін. А їй що потрібно? Так, майже криком відповідаю. Послухай, Ніко, не кидай слухавку. Навіщо ти так чиниш з Алексом? Побіжно говорить вона, поки я не скинула виклик. А ти його пошкодувати вирішила? Швидко ж взялася до справи. Ще за вечерю я помітила, як ти дивишся на нього. Що за нісенітниця? Ніко, поговорімо. Олександр поїхав за тобою. Він добрий та любить тебе. Просто гордість вбиває інші почуття. Я зараз теж приїду до вас. Ми вип'ємо вина, усе обговоримо, і ви обидва заспокоїтеся. Навіть не думай. Ти здійснюєш помилку, від себе не втечеш, але мій палець вже торкається червоної іконки вимкнення виклику. Гордість не дозволяє знову терпіти приниження. Глава 23. Каліфорнія. Знову гучний шум аеропорту, але цього разу не чекаю прощання. Я зробила спробу, зробила крок назустріч, йому плювати. Куплю склянку кави. До посадки ціла година. Сівши на вільній лавці, нервово кручу телефон. Зателефоную чи ні? Хоча мене більше не повинні хвилювати вчинки Алекса. Та все одно самолюбство в душі таємно мріє про це. Штовхаю ногою валізу, перевіряю час та прямую на реєстрацію рейсу. Перед рамкою контролю довга черга. Позаду швидко набирається цівка людей. Вероніко, обертаюся. Олександр стоїть посередині залу. Без піджака, сорочка на розхрест, волосся розтріпане. Зробивши вдих, він починає підходити. Виходжу з черги йому назустріч. Ніко. Несподівано Алекс ухоплює мене в оберемок міцних обіймів. Довго не відпускає, притулившись щокою до голови. Пробач, я не знаю, що на мене найшло. Мені не потрібно було так поводитися. Ти пробачиш мила. Немов літній град зриваються сльози. Я задихаюся від схлипувань, забуваючи про хворобливі відчуття на побитих ребрах, плачу, обхопивши його за шию і уткнувшись носом в комір ароматної сорочки. Мила, не плач. Я прилечу до тебе через кілька днів, максимум тиждень, добре. Потрібно завершити важливі об'єкти. Тоді я зможу бути повністю у твоєму розпорядженні. Добре. Так, я згодна. Нехай буде так. Гладить мене по щоках, витираючи потоки сліз. Хотілося зробити тобі боляче, щоб відчула те, що я пережив, коли ти сказала, що йдеш. Я бачив, що вдалося, бачив твої очі. Алекс заціловує моє обличчя, не стримуючи сплеск емоцій, які він постійно зберігає, наче страж. Санді, мені пора на посадку. Ти обіцяєш, що прилетиш? Може, здамо квитки? Повернемося додому, погортаємо журнали, лагідно переминаємо і пальці. Для чого? Зробимо загальну спальню. Ми так довго були далеко один від одного. Настав час коротити відстань. Ніжна усмішка бентежить. Здається, що переді мною зовсім інша людина. Киваю, не вірячи очами вухам. Олександр обхоплює за спину, присовуючи ближче до себе. Відчуваю його подих на губах, обережно цілує. Мене кваплять працівники аеропорту. Наші з сумруки міцно стиснуті, поступово він розслабляє пальці, відпускаючи. Тобі потрібно розібратися з роботою, трохи відпочити від вередливої дружини, а потім, остаточно вирішивши, приєднатися до подорожі. Намагаюся всміхатися, але, бачачи його сумне обличчя, знову починаю плакати. Санді торкається мого волосся, уважно розглядаючи синці та понівечені губи. Прилечу, і ти побачиш, що я дійсно кохаю тебе. Що таке Південна Каліфорнія? Пляж, сонце, рай, солене повітря океану, високі пальми, засмаглі тіла і, звичайно ж, щастя. Навколо все заряджене позитивною енергією, люди сміються, прогулюючись по набережній, всюди супроводжує шум вулиці, бажання насолодитися прохолодним напоєм. Я йду горбистими схилами Лос-Анджелеса, минаючи важливі місця штату і помічаючи захоплені обличчя туристів, при випадковій зустрічі зі знаменитістю. Орендований кабріолет, висока швидкість і сильний потік вітру, що розвиває волосся. Це моя казка, моя мрія. Білий топ і джинси, очі сховані за темними окулярами. Впевнено заходжу в магазин, щоб забрати заздалегідь оплачене замовлення. Гідрокостюм, дошка, плавець і лиш, спеціальний шнур з манжетами для кріплення до борда. Віск проти ковзання поверхні та сонцезахисний крем для обличчя. Проїхавши Колорадо Авеню, знаходжу вулицю і будинок, в якому розташована квартира. Залишивши автомобіль на узбіччі, йду назустріч господареві, котрий чекає мене біля входу. Добрий день, місіс Рос, ваші ключі. Чоловік простягає зв'язку з важким дармовисом у вигляді грального кубика, потім веде по високій металічній драбині на другий поверх. Квартира невелика, зате близько до пляжу, як ви хотіли. Дякую, усе влаштовую, гроші вам переведені. Так, знаю. Якщо захочете виїхати раніше, ніж через місяць, повідомте, я поверну різницю вартості. Це було б чудово. Власник іде. Проводжаючи його поглядом, задивляюсь на буяння зелені перед вікнами. Невеличкий балкон, стоячи на якому здається, що ось ось дотягнешся до найближчої гілки дерева. Я навіть роблю рух рукою вперед над висотою, ворушачи пальцями в яскравих променях сонця. Усередині квартири доволі порожньо. У вітальні на великий чорний диван з п'ятьма подушками, поруч кухня та всі необхідні прилади, ванна в персикових тонах кахлю і затишна маленька спальня. На всю ширину стіни прямокутне вікно, що виходить у внутрішню частину двору. У ньому видніються верхівки дерев та ясне блакитне небо. Падаю на м'яке ліжко, спостерігаючи за хмаринками. Тут так тихо, але варто лише вийти на центральні вулиці, де кипить і вирує життя, усе заграє по-новому. Незвично низькі стелі трохи тиснуть на підсвідомість. Сподіваюся, мені вдасться до них звикнути. Ознайомившись з новим мешканням, приношу валізу в кімнату і поспішаю швидше вирушити до океану. Я кілька років не займалася серфінгом. Навички є, хочеться вірити, що вдасться зловити першу хвилю. Для початку хочу глянути пляжі, дізнатися детальніше, де найчастіше збираються серфери. Прогулюючись пішки до набережної, згадую слова Олександра в аеропорту. Він намагався показати, що незалежний від мене, але йому це не вдалося. Здався, визнавши, що цінує наші стосунки, незважаючи ні на що. У кишені дзвонить телефон Кетрін. Алло, Вероніко? Алекс сказав, що ти полетіла сама, адже ми планували разом. Кеті, навіщо телефонуєш? У твоєму стані не можна залишатися одній. Ти пережила страшні події та знову наражаєш себе на небезпеку. Санді обіцяв, що прилетить. Чудово, я рада за вас, лише її голос підозріло затинається, немов не вирішується продовжити фразу. Кетрін, не знаю, чи говорити тобі. Можливо, я просто надумала зайвого, відчуваю нотку провини та жалю в словах. Коли ми сьогодні прийшли в офіс Олександра, з ним розмовляла жінка. А що в цьому дивного? розглядає промені світла, які заплуталися у величезному листі пальми. Вона надто захоплено говорила на підвищеному тоні, наполегливо. Як мені здалося, у них назрів конфлікт. Можеш їй описати? Висока, струнка, у вузькій білій сукні з вогняним волоссям. На мить усе навколо стає не таким значущим. Усмішка зникає. Лоліта, чому вона сварилася з Алексом? Ти не чула, про що саме вони говорили? На жаль, ні, лише уривки фраз. Олександр, закриваючи двері в кабінет, злобно попросив дамочку більше не приходити. Ми якраз заходили до нього, щоб обговорити деталі нового договору, і застали їхні розлючені погляди. Думаю, це стосується бізнесу. Чоловік цієї пані, партнер компанії. Ніко, не бери в голову, Алекс сам розбереться. Може, я приїду або простежу за твоїм чоловіком? Що за дурниця, Кетрін? Не сунь свого носа в наші справи. Ти знаєш мене без року тиждень і вже стаєш надто нав'язливою. Промовчу про вашу співпрацю за моєю спиною. Як знаєш, Ніко, у мене ніколи не було близької подруги. Сімейні справи, обов'язки та навчання. Мені здавалося, у нас є щось спільне. Тримайся якомога далі від мого чоловіка. Кладу слухавку. Навколо Алекса завжди в'ються наполегливі дівиці, які можуть похвалитися кращим розумом, ніж у мене, або високими доходами і статусами. Єдине, я ніколи не сумнівалася у вірності Олександра. Він не давав найменшого приводу для ревнощів або підозр. Для сторонніх людей ця людина наділена сталивим характером, манерами та вмінням розділяти чіткі межі. Тільки я знаю його зворотну, слабку сторону. Глава 24. Хвилі. Переді мною відкривається чудовий краєвид на блакитний океан з білими пінними хвилями які наквапливо омивають піщаний берег. Коло води близько десятка осіб хлопці і дівчата, хтось грає в волейбол або ніжиться на пісочку. Знімаю босоніжка і, мружачись від палючого піску під ногами, іду ближче до води. Закотивши штанини, стою на вологому березі, дозволяючи хвилям омивати мої ноги. Блаженство. Сміхаюся, розглядаючи синій безмежний обрій. Поніжившись у прохолодній воді, помічаю дівчину, що йде до океану латиноамериканка, шкіра кольору молочного шоколаду, вологе хвилясте волосся, чорне, наче ніч, чудові фактурні обриси тіла. Вона торкається хвиль пальцями, трохи обливає себе з долонь, дивлячись на гаряче сонце над головою. Пробач, підходжу ближче, вона миттєво обертається. Не підкажеш, де тут збираються серфери? Привіт, зацікавлено оглядає мене. Хочеш навчитися? Ні, точніше, я вмію, але давно настояла на дошці. Все-таки в компанії надійніше та спокійніше. Намагаюся їй люб'язно всміхатися. Тобі пощастило, байдуже відповідає смаглява красуня. Ми якраз зі школи серфінгу. Сьогодні ввечері плануємо кататися. Приходь, познайомишся з усіма. Я Рейна, інструктор. Дівчина міцно тисне мені руку. За нами спостерігають її друзі, які стоять неподалік. Вероніка, приємно познайомитися і дякую за запрошення. Окей, будемо чекати. Спорядження є? Так, у мене все є. Костюм обов'язково бери. Вода ще дуже холодна. Покажемо тобі найкраще споти, як для новачка, а далі глянемо твої здібності. Рейна завзято дивиться на мене, підвівши брову, намов викликаючи на дуель. Відчуваю, як м'язи зрадницьки стискаються під ребрами. Перечуття накриває гарячим потоком усе тіло, розливаючись у крові незабутнім викидом адреналіну. Алоха! махає та граціозно втікає за м'ячем, кинутим у її бік, щоб привернути увагу. До кінця дня є час для відпочинку. Пройшовшись берегом, повертаюся у квартиру, щоб прийняти душ і приготуватися до вечора. Лежачи на ліжку, пригадую, як вперше з батьками ми виїхали до океану з дошками. Це було чудово. Мама з татом увесь час сміялися. Він міцно тримав її за руки, коли вчив стояти на борді. Іноді, лагідно торкаючись довго світлого волосся дружини, батько на мить змінювався, його усмішка ставала ніжною і ласкавою. Йому подобалися й гості локони. Обіймаючи маму, він завжди гладив її долонею. Я була маленькою, але вже в тому віці, коли дітей починають знайомити з океаном. Наша сім'я відрізнялася особливою дружністю. Напевно, саме такі і зникають, а там, де панує хаос та безладдя, існує десятки років. У мене було все, про що може мріяти дитина. І в один момент я цього позбулася. Коли перед сном тато читав казку, щасливішої дівчинки не було на планеті. Коли мама заплітала моє волосся, увесь світ здавався чарівним та добрим. Одного разу я розбила велику вазу, яку подарували батькам на річницю весілля. Було важко вгамувати сльози. Сівши на підлозі, збирала уламки, думаючи, скільки болю завдала рідним. Але коли на шуму вітальню увійшла мама і тато, вони схилилися наді мною, допомогли зібрати залишки, сказавши, що цей випадок нарешті дозволить їм придбати нову вазу. Вони всміхалися без жодної нотки злості та розчарування. В їхніх очах тремтіла любов і турбота, якої я не бачила більше ні в кого. Сьогодні я стану на хвилях на честь пам'яті батьків, на знак того, що мої обіцянки жити, як вчили вони, виконані. Кімната наповнилася рожевим світлом призахідного сонця. Повідомляє Алексу, що в мене все гаразд. Одягаю гідрокостюм, беру із собою в сумку рушник, змінний купальник і пляшку води. Готую дошку, закидую її під руку і спішно йду на набережну, щоб не пропустити початок плавання. На пляжі людей стало значно менше. Холодна вода та пориви вітру, що пронизують наскрізь, прогнали відпочивальників у теплій вулиці міста. Океан заманливо шумить, високі хвилі які підганяють солоні потоки повітря, гучно обвалюються на піщаний берег. З усіх боків доноситься безперервний шум води. Шелест, шелест, а за ним наступний іще. Роблю глибокі вдихи, насичуючи легені чистими ковтками свободи. З правого боку помічаю компанію, що наближається. Впізнаю обличчя, яке бачила вранці п'ять хлопців і три дівчини, серед яких Рейна. Вона йде трохи попереду всіх, на ній фіолетовий костюм з рожевими вставками з боків, у руках різнобарвна дошка з малюнком індіанських візерунків. Усі мають вигляд впевнений та бадьорий. Хлопці сміються, голосно спілкуються між собою. Молоді, повні енергії та життєлюбства. Алоха, туристко. Сміхнувшись, голосно промовляє Рейна. Я думала, що ти не прийдеш. Я б не втратила такий шанс. Вона схвально киває, обертається до друзів, представляючи мене. Через п'ять хвилин я вже була знайома з усіма. Доброзичливі та відкриті, хлопці швидко заволоділи моєю довірою. Сьогодні ми будемо кататися тут, в Санта Моніці, звертається Рейна. Попри легкий вітер, хвилі спокійні, споти будуть для тебе ідеальні. Коли трохи навчишся, поїдемо в Сан Дієго. Але новачкам туди сунутися не варто, тому поки що забудь. Я не новачок. Рейна заливається сміхом, плескаючи мене по плечу. Її кучеряве волосся під стрибою, немов маленькі м'які пружинки. Для океану ти новачок. Не сперечайся зі стихією, якщо не можеш її побороти. Підемо. По дорозі до інсайда, місця, де постають невеликі хвилі, нова знайома коротко пояснює черговість катання. Її голос впевнений, але спокійний, тому не викликає страху перед майбутнім. Я буду йти перед тобою, позаду Андрес. Якщо раптом потрапиш у заміс, не панікуй, він допоможе та підстрахує. Пам'ятай, коли падаєш, буде сильно крутити, тому контролюй дихання. Ми завжди будемо поруч. Добре, буду старатися. Уважно слухаю, розглядаючи високого, смаглявого хлопця з чорним волоссям до підборіддя, який йде з лівого боку від рейни. Будь обережна з течією, поки доберешся до лайнапу. Рейно, у мене давно не було практики, але теорію знаю непогано. Та ти самовпевнена, дитинко, знову регоче дівчина, підморгуючи друзям. Подивимося, на що ти здатна, крім слів. Усміхаюсь, мені подобається такий експресивний розігрів емоцій. Взагалі, наш урок коштує 70 баксів, туристко, раптом каже Андрес, сміючись. Я розрахуюся. По компанії проходить тихий смішок. Усі з цікавістю спостерігають за моєю поведінкою. Сьогодні я зовсім інша людина, інші цілі та перешкоди, Сьогодні мій вечір, і ніхто не завадить насолоджуватися ним. Усі мої рухи чіткі, легкі, без сумнівів та тривоги. та чия допомагає без напруження доплести до лайнапу, де мене чекають Рейна та Андрес. Вони не зводять з мене очей, але, побачивши, що допомога не потрібна, просто катаються поруч, без підказок. Хвилі зелені, плавні, м'які. Ні одна не зіштовхнула, не зіпсувала кайфу. Душа розкривається, очі дивляться ширше, немов неосяжні простори води завжди були переді мною. Але через кілька годин вітер посилюється та починає ламати хвилі. Хлопці не затримуються і один за одним поступово виходять на берег. Ми планували влаштувати барбекю. Приєднаєшся? несподівано запитує Рейна. У вас своя компанія, не хотілося б видатися зайвою. Моє тіло тремтить від холоду, м'яза зводить легка судома втоми. Ти купила занадто тонкий костюм, тому і змерзла, зауважує дівчина. Ходімо з нами, зігрієшся, розведемо вогонь, вип'ємо вина за знайомство та підкорення хвиль. Кілька людей схвально загули на пропозицію Рейни. Андрес підійшов і, підхопивши мою дошку з піску, пішов уперед, кинувши на мене неоднозначний погляд з усмішкою. Спостерігаючи за широкими плечима хлопця, видихаю та слухняно йду слідом за компанією. Хтось уже приніс гриль та розпалив вогонь. Двоє хлопців розкладають низькі дерев'яні стільці та стіл. Ніко, підемо в джип, одягнешся, бо застудишся. У тебе є рушник? дбайливо пропонує Андрес. Так, у сумці, було б непогано, вода сьогодні холодна. Піднявши з піску речі, йду за новим знайомим до великого автомобіля біля дороги. Він відкриває двері, всміхається, запрошуючи пролізти в салон, сам відвертається та відходить на кілька кроків. Переодягнувшись у синій купальник, обмотуюся рушником та вилізаю з машини. Андрес забирає мій гідрокостюм і розкладає його на відкритому багажнику. Забереш, коли будеш йти. Нехай просихає. Ідемо? Наподив подає мені руку, вічливо погоджуюся, намагаючись не сильно притискати пальці до його долоні. Рейна, яка стоїть коло білявої подруги Дарсі, запитливо дивиться на нього, коли ми підходимо. Переводить погляд на мене, але нічого не каже. Дієго та Марія, закохана парочка, розмовляють, займаючись приготуванням м'яса. Хлопці Бен, Генрі та Люк бігають по пляжу, відбиваючи м'яч один одному через натягнуту сітку, нарікаючи, що їм не вистачає гравця. Вина? запитує Андрес. Так, трохи, будь ласка. Отримавши картонну скляночку з міцним вином, вмощуюсь на пісок, дивлячись на сонце, що пішло за обрій. Небо стає червоно-помаранчевим, вітер вщух. Слухаю монотонні розмови і сміх хлопців, заколисливий шум хвиль і власні думки. Як добре. Холодно тремчу, але це так класно, ні про що не потрібно хвилюватися, просто насолоджуватися моментом. Не помічаю, як біля мене опиняється Андрес. Чорне волосся висохло, він прибирає його за вуха, відкривши для огляду широкі вилиці, вольове підборіддя гострий ніс та глибокі темні очі. Звідки приїхала? сміхаючись, запитує, спостерігаючи мій погляд і також дивлячись на захід. Нью-Йорк, а ти місцевий? Так, можна сказати, виріс на цьому пляжі та на цих хвилях. Чим займаєшся у мегаполісі? Чим? Дійсно, чим? Адже я весь час страждаю від нудьги. А нічим не займаюся, Андресе, просто існую. Ось вибралася до океану, щоб згадати смак життя життя чудовий смак, не можна його забувати, тихо промовляє хлопець, подивившись на мене скоса. А я інструктор серфінгу, це наша компанія. Ми з Рейною заснували школу і поступово набрали штат, який став нам як сім'я. Ви пара? Стежу за хлопцями, на яких дивиться Андрес. З Рейною? Ні, лише хороші друзі. Чому ти всміхаєшся? Не буває такого. У нас виняток, він сміється. Вона тобі подобається? Розглядаю силует Рейни, вона про щось спілкується з Генрі. Ні. Усе зрозуміло. Роблю ковток вина, повертаючи погляд на воду. Отже, ти їй подобаєшся. Не будемо про це, гостре каже Андрес, випиваючи одним махом половину в місту. Добре, як скажеш. Напевно, я піду, уже темніє. Піднімаюся, щоб піти, але Андрес швидко встає, бере мене за руку. Кидаю склянку в пісок. Залишся. Я тебе чомусь образив? Його брови нахмурені, погляд важкий. Ні. Я заміжня. Не хочу, щоб між нами були якісь непорозуміння. Намагаюся говорити приязно, але гострий біль пронизує зап'ястя, нагадуючи про нещодавні події. Ще навіть синці не зійшли. Утім, хлопець їх не помічаючи, міцно втискається пальцями в мою руку. Відчуваю, як по всьому тілу стає гаряче, тремтіння проходить, змінюючись на злість та страх. Подобається, коли боляче, і болючі удари від викрадача на ім'я Грех. Відпусти. Крізь зуби прошу Андреса. Що з тобою таке? Дивується він, але не відпускає. Ти чого, зблідлався? Відпусти мою руку. Ти що, з першого разу не зрозумів? Гучний басистий голос позаду. Андрес відходить на крок від мене, злякано піднявши густі чорні брови, обертається. У білій футболці, чорних джинсах, отримуючи туфлі на пальцях, і, закинувши руку на плече, стоїть Ерік. Той самий Ерік Крістофер Максвелл, поцілунок з яким привів мене в полон. Містере Максвелле? злякано промовляє Андрес. Чому ви тут? Пішов геть. Опустивши голову, серфер мляво крокує у бік компанії. Рейна хоче підійти до нас, але Андрес щось шепоче їй на вухо, зупиняючи. Ось так зустріч. Глава 25. Інший. Ми стоїмо навпроти одне одного, мовчки дивлячись в очі, не вдихаючи повітря. Він до біса привабливий, біла тканина щільно облягає м'язисте тіло, босі ноги потонули в піску, а сірий погляд ковзає по мені, наче змія. У рушнику ти маєш набагато симпатичніший вигляд, з нахабною усмішкою каже Ерік. Дихання починає збиватися. Скидаю розпущене волосся з плечей на спину, швидко йду, піднімаючи свою дошку та сумку. Шукаю очима, де стоїть джип. Йду до нього, щоб забрати гідрокостюм. Нічого не встигаю сказати хлопцям. Налякана та обурена зустрічю. Гублюся серед вечірньої напівтемряви та власних думок і відчуттів. Вітер знову зривається, гучно шугаючи хвилями за спиною. Забираю костюм, намагаюся заштовхнути його в сумку. Ніко, боюся повертатися. Ніко, стривай. Вдаючи, що не чую, затягую тугіше рушник на грудях і майже бігом починаю підійматися по вулиці, щоб піти з набережної. Я не він, мовчати не буду. Стій. Ерік наздоганяє, коли я вже перелізаю через невисоку бетонну огорожу, заповнену малюнками графіті. Не торкаючись, він зупиняється переді мною. Міцніше стискаю дошку, готова в будь-який момент вдарити його в живіт. Згадувала мене? магнетично запитую тихим голосом. З останніх сил намагаюся мовчати, Ерік підходить ближче, забирає дошку і кладе її на асфальт. Обома руками обіймає мене за талію. Відчуваю, як рушник починає розв'язуватися. Ні, ні. Відштовхую його в груди, ловлячи тканину тремтячими пальцями. Він посміхається. Я тебе згадував. Але думав, що поліціянти знайдуть мене першими, аж ніяк не ти. Звідки знала, що я буду тут? Що? не витримую. Адже я розповідав тобі про Каліфорнію, тому ти тут? Що? Голос зривається на крик. Яка до біса Каліфорнія? Я не пам'ятаю нічого, я. Несподівано Ерік притягує мене до себе та несамовито цілує. Його гарячі губи солодкі, наполегливі. Він впивається, перекриваючи дихання, в очікуванні відповіді, стукає його по плечах кулаками. Сильно, боляче, відчайдушно. Однак з кожною миттю розумію, що здаюся. Дурепа, що ти робиш? Ерік відсторонюється, млосно дивлячись в очі, проводить рукою по волосю, торкаються щоки, ласкаво дивлячись на моє обличчя. Ненавидиш мене, божевільна, тихо шепоче біля вуст. Так, ненавиджу. І правильно, я тебе теж ненавиджу. Загадково всміхається, сірі очі прикриті, вії тремтять від рухів повік. За що? Переводжу дихання, вдихаючи неймовірний аромат його тіла, який, намов екстаз, вибухає в моїй голові. Коли я отримав замовлення на тебе, не думав, що все так обернеться. Ти зламала моє життя, мою кар'єру. Кар'єру викрадача? Перебиваю, на що він лише всміхається. Ти змусила мене відчути щось інше. Ерік ніжно обхоплює руками мою шию, гладить пальцем сліди від мотузок. Треться носом об волосся, втягуючи запах. Ти пахнеш океаном, ніжно шепоче. Я твоє замовлення? Серце затихає, сховавшись від бажання плакати. Ти підлий, бридкий, мерзенний виродок. Згоден. Але не сперечайся, що це тобі подобається. Б'ю його по щоці, після чого він знову гаряче починає мене цілувати. Ноги мліють, а руки слухняно торкаються його міцної шиї. Пальці втискаються в пружну шкіру плечей. Таких емоцій я не відчувала ніколи. Шалене бажання відштовхнути, та притягнути до себе одночасно. Відпусти, ні, відпусти. Намагаюся протистояти, та губи категорично не згодні зі мною. Ерік відпускає, важко дихаючи, брови насуплені. Я можу тобі все пояснити із самого початку. Ти впевнений, що я хочу це знати? Зараз наберу 911, їм буде цікавіше. Здригаюся від його сміху, оскільки зовсім забула, що стою посеред набережної в одному купальнику, обернута в рушник. Телефон залишився у квартирі. Набирай, мружиться в перечутті перемоги. Куди сховала телефон? Від зухвалого погляду та сором'язливих думок в обличчі стає гаряче. У сумці. А ще краще наберу чоловіка. Він повинен прилетіти до мене з хвилини на хвилину. Брешеш. Ловить мене під лікоть, коли нахиляюся до сумки. Про все брешеш, божевільна. Ніхто до тебе не прилетить, принаймні сьогодні. І от що робити? Адже я розумію, що мене тягне до нього. Розумію, що нікуди бігти. Він у розшуку за моє викрадення. Він злочинець і шахрай, він мій гріх. Поправляю рушник, підіймаю дошку і сумку, розвертаюся та йду. Не можу думати чистим розумом, коли в голові лише брудні задуми. Ерік йде слідом за мною. Додаю швидкості. Він теж крукує швидше, я сповільнююся. Він з посмішкою повільно рухається позаду. Бачу вдалині свою машину. Не хочу, аби дізнався, де я живу. Стій, повертаюся до нього. Що ти хочеш? Загладити свою провину. Тебе розшукує поліція. Ти підставив мене, посадив у камеру, де наді мною знущалися, били, принижували. Невже думаєш, що після всього я захочу з тобою мати справи? Дивно, але твій поцілунок говорить зовсім інше. Плавала коли-небудь вночі? раптом запитує Ерік. Що? Бери душку, поїхали в Сан-Дієго, там справжні хвилі. Згадую слова Рейни, що це місце не для новачків. Озираюся на всі боки, а якщо він знову мене викраде. Страх переповнює, від чого горло пересихає, і я не можу сказати ні слова. До Сан-Дієго їхати три години, невідомо, що ти накоїш за цей час. А ти не така дурна, як здаєшся, на перший погляд. Ерік сміється, кладе руку на моє оголене плече, погладжуючи пальцями змерзлу шкіру. Попередня авантюра закінчилася не дуже весело. Одягайся, поїхали, командує він. Я тебе не ображу, обіцяю. Я більше не вірю в обіцянки. Може, хочеш, щоб я схопив тебе за плече та повелік до себе в авто в одному лише рушнику? грайливо запитує. Одягайся, бери ключі від свого кабріолета та поїхали. Що? Звідки ти знаєш? У подові дивлюся на нього. Знову підступ? Ніхто тут не їздив на такій машині до твоєї появи. З урахуванням, що я знаю, які ти любиш речі, зміг припустити, що кабріолет твій. Підіймає сумку. Ерік бере дошку, і ми йдемо до будинку, де знаходиться квартира. Прошу почекати мене на вулиці. Швидко забігаю на другий поверх, квапливо відкриваю замок, дістаю з валізи джинси та футболку. Струшуючи пісок з босоніжок, тремтячими руками закриваю двері на ключ, немов дитина, яка порушує правила, немов підліток, що таємно втікає з дому, немов злочинець, що йде на справу. Я несміливо виходжу до Еріка, який, спершись на капот, чекає мене, склавши руки на грудях. Почувши кроки, він обертається, дратуючи своєю чарівною усмішкою. Боявся, що ти не вийдеш, однією рукою тягне за талію, другою міцно обхоплює потилицю та цілує. Я все ще заміжня, не роби так. Як скажеш, дитинко, прибирає руки, пропускаючи мене до машини. Відчиняю дах, Ері кладе дошку на заднє сидіння, слідом закидає мою сумку. Нижче по вулиці моя машина. Пригальмуєш, я візьму свій борт і костюм. Ти катаєшся? Так, а ще спонсорую школу. В їхній компанії ти була сьогодні мене кілька яхт-клубів та пункти оренди транспортних засобів. Усе легально та законно. На гроші, які отримуєш від злочинів, злобно питаю, заводячи двигун. Так, спокійно відповідає Ерік, змушуючи поглянути на нього. Що, більше немає сенсу приховувати від тебе щось? Я сама не знаю, що роблю зараз. Кладу руки на кермо, переводячи подих. Ти в будь-який момент поїдеш, як тільки захочеш. Лише спробуємо спочатку. Його голос пестить мій слух, він свіжий, принадний. Високі хвилі, хіба це не твоє бажання? І я почала рух, рух у невідомість, знову на свій страх і ризик. Не знаю, що мною керує. Ерік зовсім інший. Він не такий, як Алекс. Він сильний, впевнений, наполегливий. Я не бачу в ньому тієї слабкості, яка приховується за красивою маскою успішного чоловіка Олександра Роса. Глава 26. Замовник. Авто повільно під'їжджає по горбкуватих схилах Каліфорнії. Сутінки перетворилися в ніч з фіолетовим відтінком неба. Шум океану заглушає думки. Ерік спокійно сидить поруч, зрідка поглядаючи на мене. Проїхавши половину шляху, закрадається підозра, що все це не дарма. Раптом мені не вдасться задум. Різко тисну на гальма, свистячий звук протвережує. Далі ми не їдемо, суворо кажу, обертаючись до Еріка. Відмінно, тут теж на непогані хвилі. Без жодної нотки подову він виходить з машини та дістає спорядження. Його обличчя здається незворушним, наче він міг передбачити кожну мою дію. Тобі варто з'їхати з дороги, чекаю на пляжі. У світлі фар бачу пильний погляд, що очікує мого рішення. Ерік закидає сумку на плече, спритно підхоплює дошку і швидко йде в бік набережної. Стискаю пальці на кермі до болю, до тремтіння, щоб прокинутися. Озираюся на міцну спину в білій футболці. Що він задумав? У мене зараз є можливість поїхати, залишивши його тут. Нехай йде назад пішки. Година шляху в машині обійдеться й модовою прогулянкою під місяцем. Але, ймовірно, злочинця це зовсім не хвилює. Він спішно перелазить через огорожу і, не озираючись, іде на пляж. З'їжджаю на узбіччя, забираю дошку, намагаючись вгамувати прискорене серцебиття, наздоганяю Еріка. Побачивши мене, він легенько всміхається, знімає футболку та джинси, одягає гідрокостюм і загадково спостерігає за тим, чи насмілюся я зайти у високі нічні хвилі. Веду плечем, закушуючи усмішку губами. Переодягаюся, підіймаю дошку і перша поринаю в холодні хвилі. Вода поколює та відштовхує тіло до берега ніби натякаючи, що мені тут не місце, але я не зупиняюся, чую плески позаду. Починаю гребти руками сильніше і швидше. Та чия не допомагає, лише намагається позбавити всіх сил на самому початку. Я на лайнапі, чекаю хвилю. Ерік зовсім поруч. Перевіряю трос на нозі, і ось я вже на палубі дошки. Потужний вітер дме з океану на берег, це недобре для серфінгу. На першій спробі встаю на піку, Мене викидає в заміс, крутить під водою, не даючи можливості вибратися на поверхню. Сильний вир не припиняється, стає важко контролювати кисень, в очікуванні, поки хвиля піде до берега. Несподівано мене міцно хапають за руку, витягаючи вгору проти наступної хвилі, що накочує, яка могла погубити обох, не давши можливості віддихатися. Ерік підтягує за трос дошку, допомагаючи залізти на неї. Притискаю щокою до прохолодного краю, бачачи, як він підпливає, з тривогою дивлячись на мій стан. До берега допливеш? Так. Ти взагалі не думаєш, що коїш? грубо вичитує Ерік, коли я падаю на пісок, вибравшись із густої піни. Стоячи наді мною, він закриває собою місяць, гнівно розглядаючи мої жалюгідні спроби впоратися з хвилюванням. Потрібно було почекати мене, а ти захотіла вдати круту. Попливла, впевнена, що все вдасться. Про вітер забула, що місце небезпечне, не подумала, божевільна. Він раптом схиляється, впираючись руками в пісок, опиняючись занадто близько до мого обличчя. З його волосся капає вода на мої щоки, змушуючи примружити очі, торкається носом вуха, тихо шепоче. Мені подобається твоє божевілля. Прохолодними губами Ерік легенько цілує мочку вилиці, підборіддя, дивлячись прямо в очі, мовчить, не ворушиться. Над його головою яскраве біле світло місяця. Наші ноги омивають крижані хвилі, затискаю в кулак пісок, стримуючи бажання поцілувати його першою. Спочатку тобі потрібно все пояснити, Еріку. Він сідає біля мене та відводить погляд на чорний горизонт океану. Поправляє волосся, запускає руки в пісок та пропускає його тонкими цівками між пальцями, згадуючи, як зовсім нещодавно мріяла про це. Я займаюся викраданням на замовлення давно. З кожного викупленого заручника отримую частку, стримано починає він. Ти вбивця? Ні. Тоді що ви робите з тим, кого не викуповують? Підозріло дивлюся на нього. Такого не буває, посміхається. Та й не моя це справа. Якщо года зривається, замовлення залишається проблемою мого клієнта. Саме він вирішує, як вчинити із заручником. Зі мною вам не пощастило, так? Тихо сміюся, притискаючи коліна до грудей, щулячись від холоду. Чому? Ерік обертається. Твій чоловік заплатив повну суму. Що? Лише не знаю, чи дійшли гроші на рахунок, аби він накрив нас швидше. Як би не було, поліція все йому поверне. Ти тепер винен замовнику? Чому ти так вирішила? Я, певно, дорого коштую. Аванс був солодким шматочком пирога. Вперто дивлюся на нього, сподіваючись побачити сум'яття, але цього не стається. Думаю, це неважливо, Ніко, посувається ближче. Змерзла? Ходімо до машини. Він підіймається, забираючи дошку та сумки з речами. Замовкає. Випрямивши коліна, йду слідом за ним. Хто замовник, Еріку? Це конфіденційно. Ні, стій. Наздоганяю, хапаю за плече, повертаючи до себе. Скажи хто? Це неправильно. Між нами все неправильно, наполегливо шепочу, зазираючи в його очі в напівтемряві. Мене можуть убити, як і мене. Ми в розрахунку, містере Максвеле. Не помічаю, що як і раніше моя рука на ньому. Ерік притягує мене за талію до себе. Тремтіння від холоду поступово заспокоюється. Поруч із ним я почуваюся спокійно, всупереч тому, що він мій викрадач. Ти не боїшся, що я просто хочу виконати замовлення до кінця, лагідно запитую, поправляючи моє вологе волосся, яке прилипло до щік. Боюся. І чому не тікаєш? Губи легенько торкаються моїх, тому що божевільна, як і я. Адреналін, від якого паморочиться голова, та мліють ноги, дотики, що дарують відчуття польоту над прірвою, заборонені дії, що водять в ейфорію, агонії, яка розтікається по венах, дихання частіше, Шум хвиль гучніше, коли оточені місячною ніччю і бризками води ми зливаємося в поцілунку. Обіймаю його за шию, відчуваючи неймовірну гаму відчуттів від цієї